Quinza caj capítulo. Bautiza Juanmi porumpi willakun. Chay puncho kunapin bautiza Juan rerja judea lao Porumman, kainata willakustin. Wanakuychik Manta Dios hich paramunya. nispa. Dios manta willaco yasmi Juan manta kainata heljarja. Ucrunan porumpi Señor señor Señor hamunan ñanta papurinan Paipa konata derechaychi. Juan mi karja camillopa pelonmanta rurasja. Weja mi mikarja jaramanta. Mikunanñatajmi karja oro urukunapiwan purun amijapa miskin. Runakunam manta rerjako pai uyarej. Areja liu hodia la omantapas en Jordan Mayopa liu moyoregnin kuna mantapa. Huchankotarex sicuspanku yakuptincom Juan bautizarja Jordan maiopi. Ajkalyania faresio kuna piwan sadocio kuna bautisas hanmangreptinmi Juan Nerja. Kulebrapa mirainin kalyarona Pitak Petach Williams organ kichik amokh castigomanta Uchaykichikmanta wanakuspaya, hawachikuychik vidaykichik tikrasqa kasqanta. Amayanaychikchu. Ñuhaykuqa kaniko Abrahampa mirayninmi nispaja. Dios hakayro mikunamantapas Abrahampa miraynintaja hatarirachinmanmi. Hachaqa listuñam kachkan, sachakunata saping manta kuchunampa. allin ruraq llapallan sachaqa kuchuspam ninaman wischuna manta Uchaykichikmanta wanakuptikichikmi yakuwan bautizaykichik. Qipayamuqmi ichaqa chuya espirituwan kichik, ninawang hina. Qipay hamuqa ñuqamanta aswan atiyniyuqmi. Chaymi ñuqaqa usutallantapas mana apaq hinachu kani. Paymi trigu wayrachiq hina runakunata husganqa. Wayrachinam palaqa makinpiñam kachkan, pakamanta triguta tajeman Triguta tajiman apaykuspanmi, pakatañataq kañanqa mana amachay atinaninapi. Jesus bautizasqa kasqanmanta. Jesus mi rirja Galilea laumanta Jordan mayuman, chaypi Juanwan bautizachikunampa. Juan ñataqmi manamunaspang nerja. Ñuham hampa bautizawanaykiha kani. Hinaptinchu hamraj amoanki bautizanaypaj, nispa. Chaymi Jesus ñataq nirja, ama harkakuwaychu, Diospa munasqanmi tukuy ima rurananchik, nispa. Chayñam Juan bautizarja. Jesusmi bautizarachikuspan yakumanta lluqsimurja. Hinaptinmi hanaqpacha junjayta kicharikuykuptin, Jesus rikururja Diospa espiritunta, paloma hina payman uraykamuchkajta. mi hanaq pachamanta mi Paymi kuyasqa ichuri. Pairaikom kosesha kachkani. Nispa.